yra racijos. Daugiau drivo, daugiau drivo. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacija. Su tokia... Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. <gasps> Pasaka. Šabatu. Labas vakaras. Sveiki, čia yra racijos. Taip, šalia manęs Salvija. Šalia manęs Adomas. <laughs> Tokiam frazėm pradėjom, bet nenorėtumėm jom ir baigti. Tai šiandien yra mūsų paskutinė laida šiame sezone taip yra ir um, norim, kad jin būtų graži. Norim, kad jinai būtų graži ir sėdime, kur mes sėdime, menų fakultetos. Menų akademijoje, norėčiau taip, Jūs pataisyti. Menų akademijoje. <laughs> Ir e, toj pačioj salėje, kurioje įrašinėjome Baltą Varną. Taip, ir mums atrodo, kad mums šitą laidą, ta, ta Baltos Varnos laida ganėtinai pasisekė, jeigu negirdėjot, paklausykit. Ir iš tikrųjų, kai atėjom čia iš karto ta pati atmosfera, ar ne, tai pagavo. Ir kas jokingiausia, kad kai atėjom ant lentos, kur yra šitoje klasėje, radome mūsų užrašą dar nuo užpreitos laidos. Jo, ir mes jį netyčia palikom. <laughs> Taip, ir jo niekas nenutrynė. Tai kai įėjom, buvo labai keistas momentas, nes žiūrėjom į paliktą kreidą, grojo džiazas kitoje auditorijoje laboratorijoje, aš valgiau bandelę, o Domas čia kuitėsi po savo laidus vis. Aha, ir galvojam, kaip čia dabar taip nepastebėjo studentai. Taip, Adomas šiandien sakė, kad nemėgsta ferverkų, tai šios naujus metus tu švesi be ferverkų. Jeigu jau klausot, tai matyt švenčiat be ferverkų. Taip, aš tai su ferverkais, man atrodo. Ir mūsų studijoje. Mūsų studijoje labai įdomus žmogus, tu sakai, nori pirmą kartą tai, pristatyti. Pirmą kartą noriu pristatyti, aš niekada to nedarau, bet Tai yra Dalia Kanclerytė ir metų klaipėdėtė dokumentinio kino režisierė, sukūrusi net devynis filmus. Na ir ko gero vienas... Kiek? Pala. 11? 11? Ne, 12. 12. 12. Šitas jau buvo 12. Oh, neteisingai suskaičiavom, kaip jau galima. Gal ne visi parašyti tiesiog. Nes, Galbūt. nes porą filmų, porą filmų tiesiog jų niekur nerasite. Aš turiu juos namuose ir tik tai su jais važinėjau ir, ah. ir pristatinėjau. Dabar visiškai neseniai dar naujas filmas mm. išėjo. Na, tokia, bet vis tiek klaida. Klaida, Gerai, tai klaida. tai 12. 12. 12 filmų, užtvirtinam. <laughs> Taip. Na ir ko gero vienas, bent jau garsiausias ir tas, kurį aš žinojau, tai buvo Pakūta mano meilė. Gal galite papasakot, kodėl pakūta mano meilė, apie ką ten, kodėl būtent pasirinkot ir kodėl uh, e, pakūtų vienose? Taigi prieš daug metų, dabar jau tų metų nebesuskaičiuosiu, filmas išėjo penktais, o, nu, va, galiu pasakyti, 2004 metais mane brolis Gedivinas pakvietė gyventi pakutuvėnus. Prieš tai aš penkis metus važinėjau pakutuvėnus kiekvieną sekmadienį, nes e, atradau viešpati, Ir tai man padėjo gyventi, tai man padėjo kurti, tai man padėjo išlikti ir neišeiti šito pasaulio, sutvirtėti ir veikti. Ir aš turėjau labai didelę svajonę, labai norėjau gyventi pakutų vienuose. <clears throat> Bet tuo metu slaugiau mamą ir jokių šansų papulti nebuvo. Bet viešpas tvarko mūsų gyvenimus taip, kaip jisai nori. Ne taip, kaip aš noriu, ne taip, kaip dar kažkas nori. Ir va 2004 metais brolis Gediminas paskambino rudenį. Sako, degis lagaminą atvažiuok į pakutų vienus gyventi. Aš padėjau juoktis man taip jokinga viskas pasirodė. Sako, tu nesijuok, o imk lagaminą, susidėk ir atvaryk pas mus gyventi. Nes pas mus atvažiavo sesės gyventi naujos, mes išvažiuojame Ameriką ir nebūsim apie pusantro mėnesio. Ir sako, tu kartu su sesėmis gyventi su priklausomai žmonėmis, nes tu juos pažįsti, aš daug metų važiavau, jie man pažįstami, jie mano draugai, va sako, va ir, ir pašaukimo savo paieškosi. E, tai buvo pats toks keiščiausias dalykas. Iš to viso ką pasakyta, liktai viskas normos ribose, kokio galima ieškoti pašaukimo, kai esi netoli 50. Ką tai reiškia? Koks pašaukimas? Nu viskas aišku, esu dėstytoja, esu renginių režisierė, e, televizijos režisierė, nu kas nori, koks dar pašaukimas. E, pragyvenau aš ten nu, labai neilgai, gal kokią pusę metų ir sėdžiu, rašau projektą dar Baltikume dirbau tuo metu, kad, reiškia, tęsti toliau savo laidas, nuskaidrinti šviesą ir ir dar padaryti apie daugelį gražių žmonių, kurie tuo metu buvo Klaipedoje. Kažkaip įeina brolis Gedinas, sako, ką tu čia darai, ko projektą rašau, sako, tau įdomu, ar tu nori toks klausimas, reiškia, ar tu nori, ar tau įdomu. Reiškia, ar tu nori savo mieste gyvendamas, neklausi, tiesiog darai, nes reikia išgyventi. Vienaip, kitaip, reikia maitinti savo kūną, turi pareigas, e, augini vaikus, tu negali sauliaisi, ko tu nori, tiesiog darai. Jeigu tu, sakykime, jaunystėje nenuėjai tą kryptimį, ko tu norėjai, apie ką tu svajojai. Tai va, ir aš tada labai ramiai pagalvojau, ar aš noriu, ar aš tikrai noriu, nes aš buvau laisva nuo pareigų. Mano mamytė iškeliavo e, <clears throat> pas viešpatį. Ir aš buvau viena. Ir aš galėjau daryti, ką aš noriu. Aš galėjau, reiškia, keisti savo gyvenimą. Ir tai pagalvojau ir sakau, nu kaip, aš jau portretų labai daug pridariau televizijoje. Ir Baltikum televizijoje, ir TV3 buvau pakviesta dirbti. Ir tai nieko nebūtų nauja. Tai būtų tai, ką aš žinau, bet buvo dar keli žmonės, apie kuriuos norėjau labai padaryti. Tai yra amžinatelsi teatro režisierius Balys Juškevičius, apie kurį taip niekas ir nieko nebepadarė. Galvojau dar apie dėstytojus, kuriuos norėčiau padaryti e, universiteto. Na, nu, žodžiu, apie daug ką galvojau, ką aš dar galėčiau padaryti daryti. Bet paskui dar pagalvojau, dar pagalvojau ir kad nenoriu. Nu, tai vad giliai iš tikrųjų širdyje, nes visada etapai prasideda ir baigėsi. Labai sunku, kai baigėsi, nuspręsti, kad baigėsi. Vis dar nori tęstis, nes tu mokytų žinai ir, ir tu, vad atrodo, pasieks ir kažką padarysi. Nu ir sakau, ne, gal tikrai, gal nebereikia. Nu, po kokio mėnesio brolis Gediminas sako, o gal tu norėtum filmuką sukurti, dokumentinį. O tai buvo mano tyli svajonė, kurios aš garsiai negaliu pasakyti, aš žinau, žinau, kiek kainuoja filmo kūrimas. Televizijoje, kai dirbdavau, visada mano laidose buvo daug vaizdų, aš ieškodavau, aš ilgai sėdėdavau, kaip sumontuoti, kad, kad kalbėtų vaizdas. Ir, ir kitose ypatingai būdavo daug vaizdų, tai aš jau taip džiaugdavausi, nu kažkas panašu į filmą, nu kažkas panašu į filmą. Sakau, noriu, nes išdrįstu sakyti, ko aš noriu, išmokau sakyti, nebebijau, noriu, sakau. Gerai, sako, važiuojam pas operatorių. Ir mes nuvažiavom pas operatorių. Papasakojau idėją, kokia yra idėja to filmo. Sako, darom. Ir aš nesuvokiu, kas čia darosi. Taip nebūna gyvenime. Tili svajonė tapo garsi. Realybė. Realybė. Ir žmonės savo, jo, darom, norim, tai yra verta. Ir taip staigiai, savaitės laikotarpį viskas įsisprendžia. Na nu, gerai, reikia parašyti scenarių. Rašau scenarių, žodžiu, parodau, tada reikėjo provincijolui parodyti, po to parodau, vat, broliu Gediminų. Gerai, sako, dirbam, parodau operatoriumi, jis atvažiuoja, žiema, 12 laipsnių šalčio ir mes pradedam filmuoti filmuoti. Va tokiam šaltyje, tokiam, nežinau, kažkodėl man atrodė, kad pakūta, va tokia jinai yra kitokia žiema. Kai tikrai yra mažai žmonių, kai tik gyvena mažytė bendruomenė ir, ir kai yra taip, va tikra šalta, tu niekur nepabėgsi, niekur neišeisi. Nu, va taip ir gimė pakūta mano meilė. O jeigu taip trumpai, tai filmas apie tai, tai yra liūdėjimų filmas, e, kaip tikėjimas keičia žmogaus gyvenimą. Kaip įsikabinus į Dievo ranką, tu gali tu gali būti ištrauktas iš mėšlo duobės. Ir va tas tavo mėšlas virsta gėlėmis. O ar būtent dokumentinis filmas tai jums užfiksuoja, kas jums yra dokumentinis filmas? Mm, nu, kaip čia pasakyti, kuriant filmą, ar ne, yra labai svarbu atmosfera, labai svarbu vaizdai. Ir taigi galima pasakyti, kas yra baltas sniegas. Šviesa. Tai kas tikra tai kas amžina, tai kas gražu, tai kas yra gėris, tai kas yra tiesa. Ir va, visa ta aplinka, kuriant žiemą ir kalba apie tai, yra gėris, yra grožis. Ir tokiais mes galime būti. Tai yra labai sunkus uždavinys, tai yra viso gyvenimo uždavinys būti žmogumi. Ne žmogumi būti yra lengviau. Žiūrėkit, yra toks pasakymas, kad kažkaip tikėjimo prireikia žmogui, kai jis jau yra antroje gyvenimo pusėje. Arba kai jis yra palauštas. Tai ką jūs apie tai manote? žinot, aš manau apie tai. Kai aš pažiūriu į pakutuvinus e, šeimų stovyklą būna daug metų ir va, kai atvažiuoja tikinčios šeimos ir kai aš pamatau vaikus, kokie vaikai, plačiom atvertom akytėm, laimingi, užtikrinti, jie yra mylimi ir tėčio, ir mamos. Jie išeina, jeigu pasiseka šeimai išsaugoti šeimą, visko būna ir tikinčiose šeimose, bet jie išeina į gyvenimą žinodami, kad jie yra mylimi. O dabar pasižiūrėkime kitas šeimas. Kaip trūksta visiems meilės. Ir nemailė, nemailė, ar ne, tarp tampa kuo pikčiu, kerštu. Aš noriu atkreipti dėmesį, kodėl tai daug smurto mokykloje. O todėl, kad tai kalba ne vaikai, kurie, kurie yra nemylėti. Jie nemoka prieiti ir apsikabinti. Prieikit ir apkabinkit tokie vaikai, susitrauks į save stums. Jis nepakenčia prisilietimo. O kas yra meilė? Kaip ją išreikšti? Prisilietimu, apkabinimu, žodžiu, šypsena. Kam, ta, kam tas tikėjimas yra reikalingas? Ne tada, kai tu dobėjai. O tada, kad tu pradedi gyventi, kad tu turėtum normalų startą. O tikinti žmonės, ar ne, sakykime, šeimos, e, jų tikslas koks yra? Užauginti vaikus, Nes jie kiekviename, reiškia, vaikė, žmoguje mato Jėzų, neapleisti jų, džiaugtis jais, auklėti ir rūpintis. Ir jie sugeba, reiškia, ir, ir griežtumu auklėti, ir meilę auklėti. Tai vad kam tas tikėjimas reikalingas? kad aš išėčiau sveikas žmogus, o ne jau vaikystėje sulaužytas, sunaikintas, nemylimas, atstumtas. Aš neskau, kad visur taip yra, bet jūs žinot kaip yra. Jūs geriau už mane žinot, kas yra mokykloje. <laughs> Žinom. Nu tai va. Mes net, mes net vyresni žmonės net įsivaizduoti negalim. Aš tik, nu, kadangi su vilties bėgimu vaikštau po mokyklas, e, einu kalbu apie vilties bėgimą, dar turiu visokių kitokių, ten susitikimų mane kaip laipėdėtė, kaip skaitančią poeziją kviečia. Aš matau vaikų akis. Nereikia, nereikia daug mokykloje būti, kad suprasti, kaip vaikai jaučiasi. Tai žinot, tikėjimas yra, jeigu žodžio etimologija, tik ėjimas. Mes keliaujam visi visi kartu e, susikabinę rankom, atsukę nugaras, e, susipykę, e, vėl susitaikę. Mes keliaujam to keliu. Aš tikrai negaliu už kitus kalbėti. Bet kad šalia manęs yra žmonių, su kuriais mes stengiamės gyventi tikėjime, ne tik kalbėti. rekomendacijos, dabar turbūt beveik be 15.8. <laughs> Ir ką tik skambėjo Sigrosai. Ir e, toliau kalbamės su Dale Kanclerytė. O tada jums asmeniškai pasirinkta religija, kiek jums ji padarė įtakos kelyje? Reiškia taip, 41 metus aš gyvenau be tikėjimo. Aš žinau, kas yra gyventi be tikėjimo ir ką reiškia vadovautis savo protu gyvenime, e, daryti savo sprendimus ir vadovauti ir kontroliuoti pačiai. Aš negaliu pasakyti, kad mano gyvenimas buvo visiškai nesėkmingas. E, jeigu taip žiūrint iš tos tokios socialinės pusės ar ne, aš buvau universiteto dėstytoja, aš dariau renginius delfinariume, aš dirbau Baltikum televizijoje. Karjeros prasme nu, pasiekiau viską. Ar ne, ką buvo galima pasiekti nedideliam mieste kaip Klaipėda. Ir daryti renginius delfinariumą šau su didžiaisiais šaumenais irgi buvo didžiulis malonumas. <clears throat> Bet matot, kai atsitiko nelaimė mano gyvenime, e, teko, <clears throat> teko ieškoti prasmės tada. Kai žuvo sunus avarijoje mano 19 metais, teko atsakyti, kodėl aš gyvenu. Nes tas sudarytas mano gyvenimo modelis, jis, man, jis manęs negalėjo pakelti gyvenimui. Aš nežinojau, aš nesupratau tada. Bet iš manęs atėmė tik vieną komponentą. Nebėra prasmės. Aš nežinau, kodėl aš gyvenu. Kodėl man reikia įti darbą, dirbti su studentais, kokia tame prasme? Kodėl man reikia daryti to šau? Nu, uždirbti pinigus ir išlaikyti save, ar ne? Tai yra normalus tikslas, o daugiau. Aš galiu be to gyventi. Ir aš savo ramiai sakau, aš galiu. Aš galiu be to gyventi. Tai man teko ieškoti išeities. Žinau, kad aš liksiu čia, nieko nepadarysiu su savo gyvenimu, nesurėjau tėvus, jos irgi sukrėtė šitą nelaimę. Va, reikėjo išgyventi. Taip. <clears throat> nu, va, jeigu aš jūsų paklausiu, kaip gyventi toliau, kai tau yra 42 metai, tai yra pati branda, kūrybinė žmogaus, ir iš tavęs atimamas sunus. Ne, ne, ne, tai yra per sunku ne tik atsakyti, bet ir įsivaizduoti, arba bent jau empatiškai įsijausti. Nu, va. Tai reiškia, ne vienas žmogus man šitą klausimą negalėjo atsakyti. Turėjo atsakyti ne žmogus. Tai va, turėjo atsakyti ne žmogus. Reiškia, reikėjo, reikėjo ieškoti, kaip išeiti kaip išmokti gyventi su nelaime. Ir to dar yra per maža, išmokti e, su nelaime, ar ne? E, bet ir išmokti iš naujo džiaugtis gyvenimu, kurti, e, matyti pasaulį, matyti spalvas, girdėti. Tai va, be, be tikėjimo aš iš ten nebūčiau išlipusi niekada. Jums tikėjimas buvo pagrindinė sąlyga. Be abejo. Be abejo, aš galėjau, galėjau atsiremti ir m, mm, turėjau patikėti į vieną pačią sunkiausią tezę, turbūt man asmeniškai, kiekvienas mes ten savo sunkumų turim, kad aš esu mylima besąlygiškai. Tokia, kokia esu. Šito gyvenime neišjausi. Niekas mus negali, mes žmonės negalim vienas kito mylėti besąlygiškai. Mes nemokam. E, tai yra jau ne šito e, mūsų gyvenimo galimybė. Tai yra ant gamtinio pasaulio prerogatyva, jeigu taip galima pasakyti. O motinos meilė šiek tiek panašiai, tai? Taip, jinai yra panaši, bet jeigu netampa besalgiška, tada jinai žudo vaiką. Jis nueina tada visai kitais keliais. Na, nu, aš taip galvoju. Mm. Mm. Čia tokia pauzė. Tai Gal... gerai, sveika pauzė. Tai reikia reik, reik, reik pailsėti. Mes nebijom tylos savo laidoje. Tai be abejo, be abejo. <laughs> Bet e, jūs sakot, išmokti iš naujo matyti ir aš įsivaizduoju. Aš jūs matau, jūs mane matot. Ar ne? Adomą matau. <laughs> Bet kas ten yra viduje jūsų? Va tą sielą matyti. O ką tai reiškia sielą matyti? Aš žinau, kad jumise gyvena Jėzus. O jeigu jumise gyvena Jėzus, reiškia jumise gyvena dieviškoji pusė. Ir mano santykis įsik pasikeičia. Aš turiu pagarbiai jų žiūrėti. Man sunkiai sekasi. Mm, aš supykstu ir susierzinu. Bet po to grįžus namo aš pergalvoju, ar aš buvau teisė, ar, ar aš galiu šitai pelktis. O kai aš gyvenau e, savo vadovaudama, aš negalvodavau, tai yra norma kažką apšaukti, apriekti, e, įžeisti, įkasti dar kažką padaryti ir, um, ir, ir dėl, apie tai daugiau negalvoti, išmesti iš borto. Aš nesakau, kad aš esu dabar dėli. Aš supykstu ir susierzinu. Ir tai yra žmogiška ir yra tai normalu. Bet, suprantat, vakare, kai pagalvoji, kai tavo praėjo diena, maldoji, tada ir suvoki, ką tu netai padarai yra šansas nueiti atsiprašyti, yra šansas daugiau taip nebedaryti, pasistengti, reiškia keisti, keisti tą santykių žmogų. Tai vad ką reiškia matyti. Tada, no. Nu. um, kaip jūs žiūrite į skirtingos religijos žmonę? Toks labai atrodo paprastas klausimas, bet gal nebūtinai. Aš džiaugiuosi, kad žmogus tiki. Kaip? Ir jis, pasir... ir, jis, ir jis pasirinko tą tikėjimą. Ir aš džiaugiuosi tuo, kad jis tiki. O A, patys artimiausi, reiškia, yra, su kuriais mes galim susi, susikalbėti ir kalbėti. Ir aš turiu labai daug draugų, nes aš padėjau pas baptistus. E, tai yra, reiškia, krikščionis. Ir mums tiesiog lengviau susitarti, lengviau kalbėti, bendrauti. Ir turiu e, nemažą draugų protestantų. Tai mums visiškai netrukdo bendrautis ir, ir kalbėti, ir susitikti. Ir e, lyderystės konferencijoje dalyvauju visada, o tai ruošia protestantai ir man labai įdomu, ir turiu draugų. Ir, ir dėkoju jiems, kad per juos aš atėjau tikėjimą. Tik va tokia kelionė mane buvo, reiškia, kažkodėl mane į tą katalikų bažnyčią pakreipė visos situacijos. Tai va. Mes kalbėjom mm, neseniai su vienu budistu vienuoliu ir jis, mes jo paklausėm irgi panašaus klausimo ir jis, kodėl jis būtent pasirinko budizmą. Ir jis pasakė, kad nesvarbu kokia religija, ar ne? Meilė yra. Meilė yra religija. Nu, labai gražus ir išmintingas pasakymas. Aš labai džiaugiuosi. Tu tik va šitame gyvenime, reiškia, susikūri savo gyvenimėlį, ar ne, e, namus darbą ir visą kitą. Ir tu neturi, tu, tu nežinai, kur tu išeisi. Aš žinau, kur aš išeisiu. Aš žinau, kad aš esu nemirtinga siela. Bet prieš jų sėdi dalė, kanclerytė, turinti nemirtingą sielą, Dievo dvasia įdėta. Ir jinai po mirties iškeliaus į tikrus namus. Įsivaizduojat, kaip mano gyvenimas pasikeičia. Mano pasidaro viltingas gyvenimas, kas be atsitiktų toje situacijoje. Aš tada nesusimu, aš galvos nepradedu šaukti, o kaip čia atsitiko. Taip atsitiko. Ir man ateina ramybė. Ir man ateina e, tikėjimas, kad aš būsiu išvesta iš šitos situacijos. Labai mm, mm gražu. Labai gražu iš tikrųjų. Ačiū, ačiū Jums. Aš labai norėčiau Jūsų paprašyti, galbūt Jūs galėtumėt pasakyti palinkėjimą ir jį išsiųsti visiems. Nulinkėti visada labai sudėtinga yra, bet linkėčiau vilties vilties gyventi, vilties mylėti, vilties džiaugtis. Žinot ką, aš jums norėtumėt, norėtumėt aš jums galėčiau perskaityti eilėraštį. Perskaityti. E, tai būtų geriau negu visi tie žodžiai. Vatsikevičius yra puikų eilėraštį parašęs, kuriame yra visa esmė. Žinoma. Gerai, tai gal būtų net ir geriau. Koks baltumas, neapsakomas baltumas, kur dangus ir žemė neatskirsi. Krinta sniegas, baltas nerūpestingumas, rodos šūktels iš džiaugsmo ir numirsi. Atsigulsiu kur pusnynė, atlaposiu, atsegiosiu, tartum saulę tau krūtinę. Tegu prikrenta į širdį to baltumo to švelnaus ir minkšto nerūpestingumo. Labai gražu. Ačiū labai Jums. Yra racijos. Tai ačiū labai dalį kanclerytį už pokalbį. Ačiū Jums. Už tokį jautrų ir, ir, ir šiltą. Beveik kalėdiška, nors jau kaip ir naujieji metai. Taip. Sveikiname Jūsų artėjančiais ir norime palinkėti džiaugsmo, meilės, šilumos, laimės. Pinigų. Na, šilumos. <laughs> Na, kadangi ir dalia jau pasakė palinkėjimą, mes irgi galėtumėm pasakyti, Adomai. Ir iš tikrųjų, tai labai norėtume visiems padėkoti ir aš išgirdau tokį labai gražų pasakymą iš aistės lasytės lūpų, kad e, anokia čia rizika dėkoti žmonėm. Iš tikrųjų, anokia čia rizika dėkoti žmonėm ir mes turim ne vieną ir ne du, kuriems norim padėkoti ir be kurių ši laida ko gero net nebūtų įvykusi. So, c'est belle. atplaukė, bida, bida atplaukė, kateriu, bida atplaukė, kateriu. Ji pasakė, nors mūsų vėliavos popierinis mes galim daug parašyti. Nors mūsų vėliavos popierinis. Lėlė mums padeda. Arūnas suteikė lapą, Arūnas suteikė lapą. Goda Gedraitytė patvėrė akis, atvėrė jį akis, atvėrė jį akis. Richardai. Išbėgo kaukais iš lentynų. Richardai. Tu esi žmogus. Tu esi žmogus, sveikinam. Aistė Jasaitytė, tu mum atvėriai gyvenimo tiltus. Tarp meilės ir žmonių, tarp meilės ir žmonių gyvenimo tiltus. jau tamošaitį. Jūs turite daug raktų ir dar daugiau spinų. Gitana Gugievičiūtė, ačiū tau, kad padėjai, kad padėjai man pradėti. Kalbėti. Kalbėti. Kalbėti. Algirdai, ačiū, kad sutvarkėjai mums su balsa. Nebegirgžda jis, oi nebegirgžda jis. Linui Zubai, ačiū, kad... Na, dėl visko iš esmės. Kristinai Švenčionytė, Ingretai, kas Glauskaitė ir Regliai, kas atskaitė, trumpiau žinomam kaip Abironui. Taip. Danieliai Dajačkovai ir Janinai Silkauskai, Silkuskieniai. Oi. Ačiū Jums. Karolis Jonušas kalbėjo mūsų pirmoji laidoji. Karolis Jonušas kalbėjo apie alkoholį. Oi. <laughs> Taip, Vaičiūras kalbėjo apie muziką. Ir violončelas. Taip, o Henrikas Žyšys kalbėjo irgi apie muziką. Ir tai buvo pirmoji laida, kai mes su Salvė susipažinom. Tikrai? Taip. <laughs> Kristinai Korsakaitai ir Mariu Šipavičiui. Ir... Gitarai Valionytei. Jo, dėl to, kad buvot. Ir Godai Liutkutei. Dėl to, kad kalbėjai. Ačiū. Nes jaunimas buvai. Austėjai Landsberginiai. Austėjai Landsberginiai, nepametam. Ir nenusisuk nuo savo svajonės. Ir bohem. Ačiū už pirmą publikaciją. Oh, Ir Mindaugai Valikui. O čia reikia solo piano. Ne, ne, Mindaugai Valikui. žernytei už puikų interviu. Už puikų interviu. Andriui Homičiui už tai, kad pasakė, jog sistema. Sistema yra nas. žmonės, žmonės, žmonės. žmonės. Šarūnui Česnai. Agniai Vosivaktei. Indriui Vručkutį. Viktorui Urbiui, Gernai Žižiūnai, Deimariui Sipapičiui. Daliai Jekulytei. Daliai Jekulytei. Daliai Jekulytei. Benui Bogušui. Agniai Biliūnai, tai ačiū tau, tikiuosi neuždusai. Už paskaitas geras stipres. Ir Arūnai Norvilaitai. Gabrieliai Bačkutei. Už viską, už viską, už viską, ką tu mum davėjai. Ir vytautų iš apačių. Už išnagrinėtą gražiai temą. Marijai. Marijėjas, kad buvai balsas laidoj, kad buvai balsas laidoj. Ir Gabrieliai Jasaitai. Tai tai iš visačių taip. Jo, čia. Giliai Jonušaitį ir giliai Narvilaitį. Martynui. Stoškui. Martynui. Stoškui. Martynui. Stančiūtai mano sesiai. Gabrielė. Salvio sesiai. Frankelė, Raglėje, Kaitė. Ačiū Jums už komentarus, už laikus ir už draugus. Tomai Šūkiui, ačiū už visas žinutės ir visus pasiūlymus ir viską. Paulaik Vedrytį, ačiū už viską irgi, už pokalbius ir už uh, pastabas. Ačiū. Ačiū. Ir čia esame mes ir Salvija, ir jis Adomas, ir mes baigiam. Šitą e, nuostabų padėkos vakarą. Ačiū. Taip. Ui, tas numbėjo. <laughs> Laidą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Laidą rengė Teatras Linolėlis. Visų laidų įrašus galite rasti mūsų Mixcloud paskyroje. Taip pat mūsų Facebook paskyroje, mūsų Instagram paskyroje, mūsų Twitter paskyroje, mūsų namų paskyroje ir mūsų gyvenimo paskyroje.